climata shangio estas hom farita. La homo estas la causanto de la climata shangio. Tiun concludon atingas naudec como nau procentoi de ciui studajoi pritiu temo. Tio tamen ne estas tiel clara por multai homoi, cae estas ancau politicistoi, ciui contestas tion. Sed jes ja, la homo estas la cefa causanto por la climata shangio. Nome, la forpruligo de carbo, oleo cae gaso antauen pushas la tutteran varmdoman effecton. Estas sen dube tiel che la homa influo pli varmigis la atmosferon, la oceanon cae la landoin. Diras nemis compreneble, kiel neniam antaue, nova rapporto pri la stato de la climato. Compreneble tiu pritaxo ne estas tute nova. Iam en la jaro 2003, multe attentata metastudajo montris che naudexep procentoi de ciui scienzae laborajoi pri la climata shangio inter 1991 cae 2012 apogis la constaton che la climata shangio estas hom farita. La cetera tri procentoi indicis portio aliaen inter si contraudirain causoin, ciel laudire pli fortan activetson de la suno au vulcanismon. Malgrau tio, energi cae conservativai penso fabricoi, dum longa tempo, provis presenti la scienzon pri la climato, tiel interne contraudira, por male bligi politica in mesuroin, kiwi povus long tempe minaci ilian negoz modelon. Sciencisto de la Allianzo por Scienzo, ce la Connell Universitatot en la Usona Stato Noviorco, volis scii, cio ecte tiam io shangigis pri la consento de la climata scienzo. Tiu cele li, cae du collegoi, priuge analisis pli ol octec hoc mil scienzain pri la climata shangio, qui estis aperintai ecte la jaro 2012 gis novembro 2012. Unue per hazardai muestroi, seque helpe de algoritmo, ciui trasercis la tutan datumaron pri serch vortoi, ciui estas type usatai de climato scepticuloi exemple cosma radiado, suna, cae naturae cicloi. La resulto de tiu laboro nun aperis en faca giornalo. Nur dudec hoc laborajoi pli mal pli explicite pridubis che la climata shangio estas hom farita, do mal pli ol unu el mil. Cai tivi laborajoi estis publicigitai en relative malgravae giurnaloi. Tio debus esti la suffice lasta borto pritio, diras la sciencisto. Contrauloi de climat protecta politico, ja intertempe sequas tute alian tacticon, argumentas conata usona climato sciencisto de la Pennsylvania Stata Universitato. Char intertempe ne plus promessa successon, nei la climatan changion cae la gvidan rolon de homo cetio, ili anstataue clopodas procrasti au malebligi politicaen mesuroin, exemple tiel, che ili alidirectas la politican debaton. Exemple per la messaggio che la climata changio ne est solvebla per politicae mesuroi, set nur se ciu un uopa homo revisiu siain individuain vivo cutimoin. Tio ancau audigis lasta tempe en la germana balot campagno.